Joan den neguan abiatu du avenir elkarteak defi fami edo familien desafioa. Aurten hiru talde baziren desafio hortan engaiatuak, helburua zuten beren energia kontsumoa txipitzia. Gehienik txipitzen zuenak desafioa ere zuen. Desafioaren emaitzak egin dira baigoriko saloinean eta sarien banaketa egin du Donazarreko auzapez eta erri elkargoko Pierre Eier abidek. Egin dute ekonomia egon haindako zorzi gutienaz. Bistan dena lehenik eh, argia eta bero gailuak eh, inala guti empleatuz, eh, sobera berotu gabe, ura hala-hala egiten alda ekonomia frango, bonzo maitaldi badira urgaltziak, hori guztiek kasuman ez, e, eta bon, e, ara, hola egiten dira ekonomiak, helduen urtean uste dut undakinen gainean ere izanen den olola konkur bat, eta horiek e, gauzahunat dira e, geroaren gatik. Ziek, erriko etxe mailan, prezeski, donazaren erriko etxe eta handitzen baituzue, e, kasu egiten duzi hori, nola isolatu, nola eraiki, inala energia konsumoa tipitzeko? Eh, bai, bon, herritan ez da bakarrik, bon, biztan dena bati egiten nidelarik, ordean egiten alda, berria delaik, bon, don ezaren berria egiten dugu, ordean ahez da, bana, eh, etxe zaharretan ere, bada, anitz ekonomia egiteko, izolazioen mailean, eta gero, bon, beste gauzatzutan, eh, bada, bon, fitosaniter eta horiek, gero agutio empleatzen ditugu, beste molde baterat egiten dugu hori guziak, kasu eginez, eta gero hori beharko da, ono gehiokasuman. Familien desafio hortan parte hartu du aurten pantxika Maiteak beste bost familiekin ehun uat taldea osatuz. Eh, behar dira notatu eh, elektrika kontsumoak eh, hilabete guziz, pixka bat kasu eman, eta oartu niz ono gauza batzu betzen aldi Adibidez, nik badut boxa, telefonarekin, internet eta bestekin, eta goa guzian hori usten dut elektrikan loturik eta hori kentzen eh, balitz gauaz bakarrik sortzi e, irabazten algin nuke berrogoi eta berrogoita hamar euroren artean eh, urtean. Gero erraiten zuten e, biziki kasuman behar dela urari, erakusten zaukuten, adibidez e, komunetan, ura tiortia, tiortia, tiortia joiten balimada, azkenian urtearen bukaeran, hain joiten dela, eta bana beste galtzen aldela zazpiun eta berrogoita hamar euro urtean komunetan ura galtzen balimada errobin eh, eta bat eh, gaizki zerraturik egoiten balin bada, egun eta berroita euroren galtzea izaiten alda urte bukaeran. Urari asu eman, behar diren ampulak baliatu, horiek gehienek egiten ditugun gestuak dira. Baina beti ikasten da eta beti hobetzen alda, pantxika maitia. Nik ene usaietaik uh, kambiatzeko, frigoa eta ormagailua dezivratu ditut. Eh? Gutitan egiten nuen eta erraiten dute regularki egin behar dela, bederen urtean behin, ormagailuaren zat. Ez segur edenek egiten dutela, eh? ara? E, gero e, nola xoko batean e, dituzten horiek behar dira atera urtean behin eta gibela untsa garbitu azpiraga iluarekin errautsa kendu. Eta errautsa balima da, e, gaizkiago ibiltzen da eta beraz gehiago kontsumitzen du. Me uste dut bakoitzak egiten aldituela eh, e, ekonomiak. E. Eh? Importantea da konsientzia hartzea eta e, urte bukaeran azkenean e, bezure moltsak eskerzen zituela eta biztan dena, inguramenak eta eguneroko bizian bestera senditzen zirela. Desafio untako irabazleak besteak beste simbolikoki izotz eremu edo banki zati bat irabazi dute, elduden urtean desafioko irabazleak ukan bezala eman beharko dietena. Familien desafiuntako erakuz maian aintzinean aurkitu ditugu baigoriko Euskara Mintza Pratikako kide batzu frango interesatuik. Nadien entzun dezagun. Guk betidanik egiten dugu, uh, ura uh, ez gastatzen, uh, eh, fen, ba, ba, oitura. Eta alta, kusten da, uh, bat gauzak egiteko, gehiago. Mm Gauzak tipiak, Eta hortan gira, hor, eta mm, beste lagun batekin, mitza praktikan eh, gira. Ebe, uh, erabaki dugu, eh, talde baten uh, eraikitzea, mitza praktikaren taldea, bai. eta euskoraz. Eta euskoraz. Eta hori, animatzen gira, hortan, eta gure izenak eman, uh, eman ditugu. Zaldu den urtean, desafio hortan? Desafio hortan, sartuko gira, sakit eh, energia nola tipitu, me euskoraz, eta eta hori. Zerbait, eh, geio bizi arazi euskoraz, eh, gure guren ingurumena zaintzeko. Energia konsumua tipitu, joko bidez, gauzak ikasiz, eta hori dena euskaraz, ikusiko heldu den urtean taldeunek desafioa ere duen.